շաբաթվա մեր ծրագրում։ Նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը։ Այս արդիվ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է ուսումնարանի ընդհանուր տնօրենի օգնական Իզա Նազարյանի հետ։ Հերրախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Դարձիր աշկերտ շենացրու երկիրդ նշանաբանով նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Շենացող զարգացող երկրում արհեստագործական ուսումնարան ունենալը որտեղ կպատրաստվեն բարձրակարգ մասնագետներ լուսավոր հեռանկարի տասնյակ պատանիների համար, առավել ևս, որ լուծում է թե կացության, թե ուսման, թե աշխատանքի հարցերը։ Զրուցակիցս ուսումնարանի ընդհանուր տնօրենի օգնական Իզան Ազարյանը, ով արդեն 4 ամիս է բնակվում եւ աշխատում է Արցախում, խոստովանում է, որ այնքան էլ հեշտ չէ վերացնել պարտադիր բուհ ընդունվելու կարծրատիպերը, սակայն իրենք ամեն ժամ գործադրում են իրազեկելու ծնողներին, որ ուսումնարանն ավարտած իրենց երեխաները հետագայում լավ մասնագետներ դառնալով բավական մեծ հեռանկարներ ունեն թե ուսումը շարունակելու, թե ֆինանսապես կայունանալու համար։ Ջերմային ցանցերի եւ ջերուցման համակարգերի մոնտաժում եւ վերանորոգում սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ, հարդարման շինարական աշխատանքներ ու շինարարմոնտաժային վերանորոգման աշխատանքներ մասնագիտություններով ուսումնարանում սովորելու են 60 աշկերտներ։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Իզանախ ուրախ եմ ձեզ ողջունել կարծիքի տաղավարում եւ առաջինը ինչից կցանկանայի սկսել ձեր խիզախումն է Հայաստանում Երևանում թողնել ամեն ինչ եւ տեղափոխվել Արցախ աշխատելու։ Ինչպես սկսվեց այդ ամեն ինչը, երբ ու գաղափարը առհասարակ Արցախում աշխատելու։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ամեն ինչ սկսվեց 2014 թվականի նոյեմբերին, երբ ստացա աշխատանքի առաջարկ, որոշեցի դիմել։ Ճիշտ է, երկար մտածեցի դիմելուց առաջ, բայց դիմեցի, որոշ ժամանակ հետո ստացա դրական պատասխան։ Առաջին փուլը իրենից ներկայացնում էր վերապատրաստում Ֆրանսիայում, իսկ երկրորդ փուլը նախատեսում էր արդեն վերապատրաստման հիման վրա ձեռք բերած հմտությունները գործարկել Արցախում աշխատանքի մեջ։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն այն հաստիկը, որի համար դիմել էի, նորաբաց ուսումնարանի գլխավոր տնօրինի օկնականի հաստիկն էր եւ արդեն ապրիլ ամսին տեղափոխվեցի Արցախ։ Իդեպ ողջունելի է փաստը մանրամասն ենք ունկնդիրների համար, որ Արցախում Շուշիում ունենալու են արհեստագործական ուսումնարան, որտեղ պատանիները սովորելու են եւ արդեն մենք շինարական աշխատանքներում ունենալու ենք տեղում պատրաստված վարպետներ, մասնակցել մասնագետներ եւ կարիք չի լինելու մասնագետներ հրավիրելու, ինչը շատ ողջունելի է եւ ոչ միայն աշխատանքով կապահովի տեղի ներուժին, այլ նաեւ մի կարևոր փաստ, որ Արցախում այնուամենայնիվ պետք են ոչ միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած մասնագետներ, այլ նաեւ շինարական աշխատանքների մասնագետներ Ինչպես է ընթանում աշակերտներ հրավիրելու, ներգրավելու այդ գործընթացը։ Հեշտ է դժվար է, հեշտ են համաձայնում սովորել առհասարակ տեղեկացնելու այդ գործընթացը բավականին ակտիվ է։ Մի քիչ պատմեմ երևի ուսումնարանի մասին։ Հայ-ֆրանսիական ուսումնարան է Եզնիկ Մոզյանի անվան այն բարերարի, որի կտակած գումարով կառուցվել է ուսումնարանը ու այժմ շինարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Ուսումնարանը իրենից ներկայացնում է ֆրանսիական նմանատիպ ուսումնական հաստատությունների նման ուսում հիմնարան, ինչը ենթադրում է հերթագայությամբ ուսուցում։ Դա մեկ շաբաթ ուսումնարանում, երկու շաբաթ շինարարությունում համակարգն է, որը եւ Կանադայում եւ Եվրոպայում լայն գործածում ունի։ Այսինքն ոչ միայն սովորում են, նաև սովորածը կիրառում են։ Այո, փորձ են ձեռք։ Ու ոչ միայն կիրառում են պրակտիկ աշխատանքներում, որոնք համարվում են մեզ մոտ արդեն ուսում, այլ աշխատանքի մեջ են օգտագործում եւ դրա համար վարձատրվում են, այսինքն համարվում է լիարժեք աշխատանք։ Տեղեկացման համար մայիս եւ հուլիս ամիսներին եղել ենք Արցախի 7 շրջաններում եւ Սյունիքի մարզում, Հայաստանի դեռահասները ցանկանում են սովորել, ընդհանրապես գաղափար ունեն, ինչ է իրեն սպասում, ինչ մասնակետներ են դառնալու։ Իրականում շատ դժվարությունների հանդիպեցինք, քանի որ եւ շրջաններում, եւ Սյունիքի մարզում նույն խնդիրներ, որ ծնողների մոտ կա մտածելակերպ, որ անպայման իրենց երեխան պետք է բարձրագույն կրթություն ստանա, ումից է պակաս, այդ կարծրատիպերը կոտրելու համար փորձեցինք լավագույնս բացատրել եւ հասկացնել, որ նախնական մասնագիտական կրթությունը իրենից ներկայացնում է շատ մեծ հնարավորություն հետագայում սովորել վարչական ուսումնական հաստատությունում, բայց ունենալ արդեն պրակտիկ փորձ։ Կոնկրետ մեր ուսումնարանը տալիս է հնարավորություն 3 տարվա ընթացքում ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որ եթե ավարտել հանրակրթական սովորական դպրոցը 12 դե տարին, նույն գիտելիքներով չէր որ ավարտելու էր։ Այսինքն, եթե երեխան ուզում է դառնալ ինժեներ, իսկ մեզ մոտ սովորում է ջերմաէներգետիկա եւ սանտեխնիկա մասնագիտությունը 3 տարվա ընթացքում նա ամբողջ մասնագիտության մանրամասներով մոդելներով ամեն ինչին տիրապետում է, հետո սովորում է արդեն այն ինչի ինքը սովորել է մոնտաժել, այդ սարքավորումների էությունը, իրենց աշխատանքը ամբողջովին ծրագրավորումն ու պրոյեկտը կարողանալու է ինքը անել, երբ որ արդեն սովորի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Մենք այժմ ունենք արդեն համագործակցություն, որ 3 տարի սովորելուց հետո երեխաները կկարողանան ընդունվել Երևանում գտնվող հայ-ֆրանսիական ինժեներական բարձրագույն դպրոց, որտեղ կա այդ ֆակուլտետը, եւ հավատացած ենք, որ մեր շրջանավարտները լավագույնս կկարողանան բարձր էր պահել ԵՄԱՕ-ի պատիվը ու ապացուցել, որ իրոք նախնական մասնագիտական կրթությունը շատ ավելին է, քան այսօր գնահատվում ու տեսնում են մարդիկ։ Այսինքն զարգանալու հնարավորություն ունեն նաև ավելի մեծ գիտելիքներ ձեռք բերել, հետագայում նեղ մասնագիտություններ եւ այլն։ Նեղ մասնագիտականի հետ կապված, քանի որ մեզ մոտ կրթությունը 3 տարի է, ես բացատրեմ, մի քիչ վերցրել ենք ֆրանսիական կրթական համակարգից ինչը ենթադրում է 2+1 համակարգ, 2 տարվա ընթացքում մասնագիտության բոլոր հմտություններն ու գիտելիքները տրվում են աշկերտներին, որից հետո երրորդ տարում տալիս են հնարավորություն կամ աշկերտը ընտրում է նեղ մասնագիտականով շարունակել իր մասնագիտությունը կամ չշարունակել ուսումը, գնալ շինարարություն, աշխատել շինարարությունում, 1 տարի, 1 տարուց հետո վերադառնալ ուսումնարան հանձնել ատեստավորման քննություն եւ ստանալ դիպլոմ։ 2 տարի հետո տալիս ենք վկայական, որ նա ԵՄԱ-ու 2 տարվա ուսումը ավարտել է արդեն եւ երրորդ տարին դա ստացվում է շինարարական փորձաշրջան, որ նա արդեն պետք է մտնի աշխատաշուկա։ Չնայած մեզ մոտ ուսուցումը առաջի տարվա առաջի շաբաթվանից ստացվում է արդեն փորձաշրջան, քանի որ գնում եւ աշխատում են երեխաները եւ դրա համար էլ վարձատրվում են։ Վարձատրման համակարգը մի քիչ բարդ է, քանի որ կապված երեխաների տարիքի հետ աշխատանքային օրենսգիրքը պարտադրում է, որ մինչև 16 տարեկանների աշխատանքը պետք է սահմանափակված լինի մեկ շաբաթվա մեջ 24 ժամ կտրվածքով։ Այսինքն ստացվում է, որ աշխատանքային օրենսգրքով օրական 4.5 ժամ մաքսիմում։ Բոլոր իրավական կողմերը պաշտպանել ունենալու ենք պայմանագիր մեր ծնողների, աշկերտի եւ ընկերության միջեւ, որտեղ մենք պետք է աշխատեն, քառակողմ պայմանագիր, որտեղ բոլոր մանրամասներն երեխաների աշխատանքի գրանցված կլինեն եւ ոչ մի խախտում մենք ինքներս կհետևենք, որ թույլ չտրվի։ Այսինքն երեխաների շահագործման մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։ Փաստորեն մեր դեռահասների համար բավական լայն հորիզոններ են բացվում, մնում է ընդհանրապես օգտվել այդ հնարավորությունից եւ որակավորված մասնակիցներ կլինեն, ովքեր կբավարարեն տեղի պահանջարկը։ Հիմնական նպատակներից մեկը Արցախում հենց Շուշիում ստեղծել ուսումնարանը դա է եղել, որ շինարարությունը չընդհատվող գործընթաց է Արցախում։ Ու այն փաստը, որ շինարարական ընկերությունները ծախսում են մեծ գումարներ, բերելով Հայաստանից, այլ տեղերից մասնագետներ, ծախսելով գումար նրանց կացության համար, նրանց սննդի համար, այսինքն բավականին մեծ գումարներ են ծախսվում, որ դրսից վերվի մասնագետ ու արվի աշխատանք։ Ինչի, եթե կարելի է ունենալ այստեղ որակյալ մասնագետ, չծախսել այդ գումարը, այդ նույն գումարը տալ այստեղի մասնագետին, որ այստեղի մասնագետը կարողանա պահել իր ընտանիքը։ Հիմնական նպատակներից մեկը դա է եղել, որ Արցախի երիտասարդությունը, ինչքան էլ որ հայրենասեր լինի, 4-րդ դասանից չմ մտածի ռազմական ուսումնարանի կամ սահման գնալու մասին, որովհետև հիմա խաղաղություն է, ինչքան էլ հրադադար լինի, ու հուսով ենք, որ պետքա շինարարությամբ ու նոր բան ստեղծելով առաջ գնանք, ոչ թե մտածենք ոնց անենք, որ պատերազմ չլինի։ Շնացնենք։ Այո։ Իզա դուք բավական ոգեշնչված պատմեցիք մասնագիտական կողմի մասին ձեր Արցախ գալու, իսկ ես կցանկանայի նաև մեկ այլ կողմից, ասենք մեծ քաղաքում ապրած մարդու տեսակետը Արցախում ինչ ինչն էր ամենադժվարն ու ամենաառանձնահատուկը։ Ամենադժվարը հարմարվելը, սկզբում լռությանը, հետո մարդկանց, բայց ավելի շատ դժվարությունը երևի թե կանում էր ոչ թե քաղաքի կամ Արցախի մեջ, այլ զուտ անձնական հարցեր, որ պետք է կարողանալ լինելով ընտանիքի մարդ, համակերպվել այն մտքի հետ, որ պետք է ապրել մենակ ու աշխատանքի մեջ Ճիշտ է, շատ դժվար է իրոք թողնել մեծ քաղաքը, շրջապատը, ընկերներին, ընտանիքը։ Հիմա հաստատ կարող եմ ասել շատ ջերմ ու լավ ընդունելություն եմ ստացել բոլորի կողմից։ Միակ դժվարությունս երևի դա շփման հարցն է, որ մի քիչ էլ երևի բարբարը կարողանամ լավ ընկալել։ Բայց մի տեխնիկ է բացահայտեմ, դուք արմատներ ունեք Արցախյան։ Արցախյան արմատները երևի թե 2-3 բարեկամ, որ առաջին ամիսներին շատ աջակցեցին մենակ չմնալուն, որովհետև շատ-շատ դժվար էր սկզբում։ Շատ օգնեցին նաև գոլեգաներս։ Չէի ասի շատ, բայց կասեի լավ ընկերներ ունեմ։ Գնահատում եմ իրենց աջակցությունը ու իրոք երբ որ տեղափոխվեցի, նույն զգացողությունները չունեի, ինչ որ ունեմ հիմա։ Հիմա ավելի վստահ եմ, համոզված եմ ավելի շատ Արցախում։ Վերջերս սոցիալական ցանցերից մեկում գրեցի ինձ պաշտպանված եմ զգում Արցախում անգլերեն ու պատասխանն եղավ անհավատալի է, որովհետև սոցիալական ցանցը գրում է Ադրբեջան, չի գրում Արցախ։ Ասացին մի տեսակ անհավատալի է, որ գրել եք Ադրբեջան ու ձեզ պաշտպանված եք զգում։ Ասի հավատացեք, Արցախից ավելի պաշտպանված ինձ ոչ մի տեղ չեմ զգում։ Ու իրոք այն կարծրատիպը, որ մարդիկ մտածում են Արցախում անվտանգ չէ, ես եկա ու համոզվեցի, որ դա այդպես չի։ Ինչքան գնացինք սահմանին ավելի մոտ, այնքան ավելի համոզվեցի, որ շատ ավելի լավ եմ պաշտպանված, քան երբևիցե։ Կցանկանայի իմանալ Արցախին անծանոթ մարդուն առաջինը ինչ կասեիք, ինչպիսին է Արցախը բացահայտելու ենթակա, որովհետև առաջին հայացքից բնությունը տեսարժան վայրերը եւ այլն եւ այլն, բայց բացահայտման ենթակա մարտիկ են ու մշակույթը, որ չի կարելի գալ, տեսնել մի երկու տեսարժան վայր, կազմել կարծիք ու գնալ։ Հաստատ արժի գալ, մնալ մի ամիս, երկու ամիս, Հավատացեք, Արցախը իրոք հայկական Շվեյցարիա վրացում են։ Այդպես է ուղղակի պետք է մնալ ու զգալ, որովհետև եւ ոթը, եւ բնությունը, եւ մշակույթը ու ամենակարևորը մարդիկ են, որ Արցախը Արցախ են դարձնում ու նույն մարդիկ են, որ ուժ են տալիս, որ պաշտպանված կաս։ Շնորհակալություն Լիզա, հաճելի անկեղծ զրույցի համար։ Ձեզ հաջողություններ։ Հուսամ Արցախը ամեն օր նոր բացահայտումներով կներկայանա ձեզ։ Շնորհակալ եմ, հուսամ։ Ակնկալիքները կարդարանան։ Սեփական ձեռքերով կառուցել, վերանորոգել նշանակում է ապացուցել, որ երկիրը խաղաղ է, զարգանում է եւ բացի այն, որ ունի հրաշալի բնություն, ունի նաեւ շենացնող մարդիկ, ովքեր մարտի ժամանակ զինվոր են, խաղաղության ժամանակ շինարար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կոտրուն ու ժով ծնվում ենք մենք նորից Շուհաշուշի պատիվայի Պատմության նորեջ նոր երկ հաղթանակի Ապրի շուշի Աստուն միշմոր Որ կամարներ բերդեր դպրոց երկան կեզ որ Ռադիո լսող բարեկամներ, կարծիքն է եթերում օրվա օգոստոսի 20-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթիից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Բաղդասարյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնում վերջինախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում նոր ուսումնականին ընթառաջ։ Նախնական տվյալներով 2015-16 ուսումնական տարում շրջանի հանրակրթական դպրոցներ կհաճախի 2416 աշակերտ, որոնցից 305-ը առաջին դասարանցիներ։ Նախորդ տարվա համեմատ առաջին դասարանցիների թիվն ավելացել է մոտ 100-ով։ Շրջանի 5 դպրոցներում գործում են նախապատրաստական խմբեր։ Գալիք ուսումնականում նախապատրաստական խմբերի սաների թիվը նախնական տվյալներով 116 է, որից 43-ը Ասկերան քաղաքում։ Նախատեսվում է նախապատրաստական խումբ բացել նաև Նախիջևանիկի միջնակարգ դպրոցում, որի շենքային պայմաններն ու նախադպրոցական տարիքի երեխաների քանակը թույլ են տալիս այստեղ եւս նախապատրաստական խումբ բացել։ Շրջանի հանրակրթական դպրոցներն հիմնականում ապահովված է մասնագետներով, Աշակերտների կրթությամբ ու դաստիարակությամբ զբաղվում է 688 առարկայական մասնագետ։ Կապված կենսաթոշակային տարիքի անցնելու հետ ուշքի թափոր պաշտոնը զբաղեցնելու համար բարբերաբար կազմակերպվում եւ անցկացվում են մրցույթներ։ Ներկայում շրջանի 7 դպրոցում հայտարարված են մրցույթներ տարբեր առարկաներից ինչպես տեղեկացակրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Սվետլանա Ասրյանից, հիմնականում ես դժվարություններ են կապված լինում մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկայի ուշքի թափուր տեղը զբաղեցնելու հետ։ Նոր ուսումնականի նախաշեմին հանրակրթական դպրոցների շախմատ առարկայոցիչները երորյա նախապատրաստական դասընթացներ են անցնում։ Ընդհանուր առմամբ 2014-15 ուսումնական տարում շրջանի 115 ուսուցիչներ անցել են վերապատրաստում, որոնք կազմակերպում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությունը։ Վերապատրաստում անցած եւ նախարարության կողմից վկայական ստացած ուսուցիչներն անցնելու են ատեստավորման փուլ, որն անցկացվելու է կրթության շրջանային բաժնում 5 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովի կողմից։ Շրջանի դպրոցականների ամառային արձակուրդները հետաքրքիր ու բովանդակալից կազմակերպելու նպատակով կրթության շրջանային բաժինը համագործակցելով տարբեր պետական եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ ամառային ճամբարներում ընդգրկել է մոտ 50 երեխա, կազմակերպել եւ անցկացվել են նաեւ ինտելեկտուալ խաղեր։ Ներկայում մեր շրջանը ներկայացնող երկու աշակերտ մասնակցում է Շուշիում անցկացվող համահայկական ասմունքի մրցույթին, իսկ Ասկերյանի եւ Խաչենի միջնակարգ դպրոցների աշակերտներ Աշոտ Գաբրելյանն ու Յուրա Մարկարյանը Ալեքսանդրյանը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող ամենախելացին հերոստատեսային ինտելեկտուալ խաղի մասնակցելու նպատակով Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպված Արցախի ամենախելացիների կիսաեզրափակիչ փուլում հաղթող են ճանաչվել եւ նվաճել ինտելեկտուալ խաղի մասնակցելու ուղեգիր։ Իդեպ նշեմ, որ Յուրի Մարկարյանն ակտիվորեն մասնակցելով շրջանային եւ հանրապետական առակայական օլիմպիադաների երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում հաղթող է ճանաչվում եւ արժանանում Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից սահմանված թանկարժեք նվերների։ Շրջանի հանրակրթական դպրոցներում դեռևս ընթացքի մեջ են շենքերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները։ Վերանորոգման կարիք ունեցող դպրոցներին տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն 418 հազար դրամ արժողությամբ շինանյութ, ինչպես ինչպես վստահեցրեց Սվետլանա Ասրյանը, թերևս վերաբնակեցվող Ուղտասարի հիմնական դպրոցի շենքային պայմաններն են գտնվում ոչ բարվոք վիճակում։ Այստեղ պարապմունքներն անցկացվում են հարմարեցված շենքում։ Մինչդեռ դպրոցն ունի 7 կոմպլեկտ դասարան 33 աշակերտներով։ Ուղտասարի համայնքում դպրոցական տիպային շենքի խիստ կարիք կա։ Շրջանի Խաչմաչի միջնակարգ դպրոցը միակն է, որտեղ պարապմունքներն անցկացվում են երկերտ։ Այս ուղղությամբ համայնքում աշխատանքներ են տարվում եւ հուսով ենք Խաչմաչի աշակերտների եւս շտով հնարավորություն կունենան ուսում ստանալ արդի պահանջներին համապատասխան շենքային պայմաններում։ Կրթության բաժնում շարունակվում են 2015-16 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները։ Դրանք կամփոփվեն ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությունում։ Հերախոսագծում Ասկերանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Արդեն գարուն է բայց անձրևնությունը գալիս են անընդհատ ու այս ամենը շատ տարօրինակ է Էլի չկասելի հիմա մենակ եմ գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ արժեքը քո ես գում առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է Երբեք երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես Թխում է ինձ մեկ մեկ թե սատանա ես ու մեկ էլ տեղակարց Բարի հեշտակ դարձած ժապտում ես Թխում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտան Russia. Այսօրվա մեր ծրագիրը կամփոփենք օրացույցով, որը կներկայացնի Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօրը ծնվել են Թոմաս Սիմսոնը, անգլացի մաթեմատիկոս, Բերնարդո Օ Հինգսը, Չիլիա զետեղագրական շարժման առաջնորդ, Յոնս Բերցելիուսը շվեդ քիմիկոս, հանքաբան, Շարլը Կոստարը բելգիացի գրող, Բոլեսլավ Պրուսը լեհ գրող, Հովարդ Լավկրաֆտը ամերիկացի գրող, Վիտուտաս Բիչնանսը լիտվացի քննադատ, դրամատուրգ, ռեժիսոր, արձակագիր, նկարիչ, Տարեյ Վեսոսը նորվեգացի գրող, Վիլհեմ Մուբերգը շվեդ գրող, Գրիգոր Շլդյանը հայ նկարիչ, Սալվատորե Կվազիմոդոն, իտալացի պոետ, նոբելանոց ցանկակիր գրականության ոլորտում, Միկո Նարուսեն, ճապոնացի կինոռեժիսոր, Ռոջեր Սփերին, ամերիկացի նյարդակենսաբան, նոբելանոց ցանկակիր բժշկության ոլորտում, Էդուարդ Էլիա, ԽՍՀՄ վաստակավոր փորձարկող օթաչու, Ստեփան Անդրանիկյանը, հայ նկարիչ եւ մուլտիպլիկատոր, Դոն Քինգը, ամերիկացի ազդեցիկ պրոֆեսիոնալ բոքսի պրոմոուտեր, Վասիլի Աքսյոնովա, ռուս գրող, Հիդեկի Սիրակավան, ճապոնացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Անդրոն Կոչալովսկին, ամերիկյան եւ ռուս ռեժիսոր, Ռոբերտ Պլանտը, անգլացի ռոք երաժիշտ, Ֆիլ Լայնոթը, իռլանդացի ռոք երաժիշտ, Ջոն Նոբլը, ավստրիացի դերասան, Ստանիսլավ Կոստյուշկինը, Ռուսաստանյան Չայտվայոն խմբի երգիչ Էմի Ադամսը, ամերիկացի դերասանուհի, Միշա Կոլինզը, ամերիկացի դերասան եւ պրոդյուսեր։ վարվեց, կամիշը շնջաց, արևը հանգաց, վերջին շողերով հերվից ուղարկում է, ոսկե նամակներ, Երեկոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնիտակ, ճոչվում են հանդարտ պայլում կտուրները, ինչպես նավակներ, ամեն կտուրին մի ցանցո ասես արագած թերուներ կանչո բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում թե ամպերն ինչ են մտածում թե ամպերն ինչ են ձեռքում եք անհունը բայց յետեք դառնում նա ով գիտե աստղերը հաշվել ու չի հաշտվել տխուր կյանքի հետ երբ ժամը գալիս է թևեր է առնում փոքրիկ քաղաքի վրա մեծ երկինք ծանոթ են ամեն բակ ամեն տանիք աշխարում այսին իջնելու ես քո կտուրին իջնելու ես քո կտուրին Բարեկամներ կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց այն վարեց Վանիկ Նովիկովը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին